abakozi bo ku kigo kivura indwara zo mu mutwe cyo mu kamenge snpk bahurikiye muri sendika sinapa baragabisha ko bashobora guhagarika akazi mu gihe ibyo basaba bitotorerwa umuti muraza kubyumva muri ano makuru ishyirahamwe kamebugita habagwayi risaba ubushikiranganji bw'amagara y'abantu gukorana n'abavuza imiti kama mu ntumbero yo guteza imbere amagara y'abantu akaba ari nyuma yaho ubushikiranganji bw'amagara y'abantu abantu bwandikiye umushikiranganji w'intwaro yo hagati bumusaba guhagarika vy'imfata kibanza ibikorwa by'abavuzi kama nayo abarundi amajana indwi na mirongo ibiri n'umunani bahora mu makambi y'impunzi ya ndutsa na mutsenderi mu gihugu ca Tanzania nibo batahukanye ku gushaka kwabo kuri uyu wa kabiri nk'uko bivugwa n'umuvugizi w'ubushikiranganji bw'umutekano tubafitiye kandi na bucana ayandi y'amagara y'abantu aho kuri uno wa kabiri tubabwira ku bijyanye n'indwara y'uburire ibyo n'ibyo ni mu kanya mu buhinga bw'ibyuma hari sehafine hakizimana sangwa ikaze sangwa muri sanze kuri radiyo isanganiro abo bantu bavuza imiti kirundi minsi bari babayeho bariko barakora nkuko twamwe tuvuga muri semabu twame dufise amakenga ko ubwo buvuzi ushanje bw'amagara y'abantu utariko burabukurikirana gutyo rero cyo usanga ingaruka mbi ziza kuza gufata ijya miti bagenda bamuhereza ariko rero twe muri semabu mutwumve neza ntitwanka ubuvuzi bw'imiti kirundi bw'imiti kama kuko twe turazi yuko byagiye bigaragara ko indwara zimwe zimwe ivyo bintu iyo miti izivura naco bituma rero twe dusabye muri semabu ko hoba ugukurikirana ariko naho leta afashe yuko yobahagarika ntibifate iminsi myinshi vuba na bwango bo kwicara hamwe abo bantu bagasubira gukora eh, aha twatanga akarorero nko mu bihugu bya afurika y'uburengero le pays de l'afrique de l'ouest aho usanga mu bitaro bya leta icyo gisata cy’ubuvuzi bw'imiti kama bifise aho bakorera rero twosaba leta ko yokwicana n'abo bantu haba ngaye bujumbura mu gihugu hagati bakagira inama kugira ngo eh, amagara y'abantu ntabandanye asinzikara eh, akamo amavuriro ya kijambere uko hoba ugukorana hakaba gukorana hagati y'amavuriro ya kijambere n'abo bantu ni nk'aho kamwe twatoba ubushikanganje bw'amagara y'abantu ko hatoba guhagarika kw'iminsi miremire ariko abantu boje hamwe kuko ugenda ubona iyo miti hari indwara zimwe zimwe byagiye bigaragara by’ukuri ko iyo miti kama iyo twita imiti kirundi igenda izivura kandi kwa muganga vyanse Sylvain habana bakize akaba avugira ishyirahamwe Semabu akaba atari Kamebu nkuko twari twabivuze mu makuru ajanye n'ubutungane bamwe mu miryango y'abagirizwa imigumuko yabaye mu ibohero rikuru rya Gitega barababazwa nuko badashobora kubona babo bavuga ko bafungiwe mu kumba gato kandi mu buryo butameze neza icegera c'urongo iryo bohera avuga ariko ko bakuwe muri ako kumba bakaba bafunzwe nk'abandi agatera kamo imiryango imiryango yabo kuza kubaraba ni inkuru ya mugenzi wacu Arthur Kavabushi nk'uko bamwe mu bagize imiryango y'abafungwa munani bagirizwa imigumuko yabereye mu rohero rikuru rya gitega ku wa cumi na rimwe gitugutu uyu mwaka babivuga ngo baratewe ubwoba n'uburyo ababo bafunzwemo abo nyene bamenyesha ko kuva iyo migumuko ibaye ababo bafungiwe mu kumba k'ikosorero kari muri iryo ubohero gapima imetero zibiri kuri imwe n'inusu aho bakuranwa mu kuryama kandi ngo bakagirira byose ayo makuru nyene akanemeza ko baryama ku isima kandi badafite uruhushya rwo gusohoka gufata akayaga nk'abandi banyororo kandi ngo bongere babonane n'ababo bagasaba ko ababo bofatwa nk'ibiremwa muntu bagahabwa uburenganzira nk'ubw'abandi banyororo itegera cy'uburongoye ibohero rikuru rya gitega fiake nzoyihera amenyesha ko abo bagirizwa iyo migumuko ubu bakuwe muri icyo cyumba cy'ikosorero kubera batakwigwayo kandi ngo bikaba byabaye nyuma y'aho bari bavuye kumvirizwa n'umushyikiriza manza wa repubulika igitega iyo muyobozi avuga ko ubu bafunzwe nk'abandi banyororo agatera akamo imiryango yabo kuza iraza kubaraba abo bafunzwe bakaba bari ko basaba ko amakoto atosubira gutekanwa n'ibiharage kandi ko bimirije kumvirizwa na sentare nkuru y'igihugu igitega abisirika vagusi igitega radiyo isanganiro Arthur Kavabushi tugushimire mu makuru ajanye n'ubudandaji abadandaza baranguza ibirato basanzwe bakorera mu isoko Bujumbura City Market aho bita kwa Sioni bariyamiriza ibisabwa na bagenzi babo bakorera mu isoko yo ku ijabe yuko ngo boja aho muri iyo soko ya jabe twebwe tubona ko ataco tuma tuza kandi dusanzwe dufise ibibanza hariya n'amadepo dukoreramo. kiretse hamwe bobona ko abo babihaye badashoboye gukora turashaka gukorera kwijabe no kwa siyoni nta ngorane bizotera muricura yuko ari mwebwe muhamagarwa bavuga bati abafise ibibanza nibaze bahakorera muga namwe ntazo muhafise igituma tubona ko bo bariko baravuga bavuga ngo abarangurisha ibirato kwa siyoni kwa siyoni twaba twarahorose ibibanda birakoreramo abantu barenga amajana abiri abantu niboronka aho bakwigwa tubona ko naho boduha ivyo co kibanda hamwe abo bantu bibananiye kuhakorera twoshobora kuhakorera hose abo bantu murabazi canke ntabo muzi bamwe bamwe turabazi kuko kari akabanza k'agashirahamwe hama abo bantu baragerageje kuza gusambura ishirahamwe bavuye hanze bamwe bafise iyo bakorera ahantu hatandukanye tutiriwe turavugira hano ntibadandaza ibirato kubera iyo baba badandaza ibirato ni ukwezi kose ntikuba guheze batarazana ibirato ngo bacuruze bisigure ko iyo aba ari twebwe ari aho iwacu tuba twazanye ibidandazwa kera twosaguye ko ibyo tuzana ntabakozi cyangwa twe tukizira dariya tugasikaya bako abo bantu bahawe ibibanza ko bo bahoze hakavuga mwebwe atabibanza muhafise harya umaze kubona umuntu atadandaza amaze kuza kwiyitirira ukumva reka araguhamagara ndetse mugashobora no kugira icyo mushikirije muciye ku rubuga gwa facebook ariko isanganiro burundi imikangara ijana na mirongo itanu n'itandatu igizwe n'imisore n'abigeme nibo bakoze kuri uyu wa kabiri ikibazo cyo kwinjira mu rwego rw'igipolisi mu ntara ya Karusi iyo mikangara yavuye mu makomine yose y'iyo ntara ngo ikaba igizwe n'abahungu ijana na mirongo ine n'umwe n'abigeme cumi na batanu nk'uko bishikirizwa n'uwurongoye igipolisi muri iyo ntara abatwa bashoboye gukora muri iyo ntara ngo akaba ari bane harimo n'umwigeme umwe mu gihe uwundi mugenzi we mugenzi wabo ngo yankiwe gukora ah, bagasigura ko ngo yatanze muri dosiye yiwe urupapuro rwerekana amashuri yize rwa fotokopi nayo urupapuro nyezi na original ngo akaba yari yarutondanya ariko bamusigurira yuko igihe cyo gukwiza sabwa bibuze carenze ico kibazo c'ibiharuro n'igifaransa cakozwe kuri uyu wa kabiri mu gihe cakozwe kuri uyu wa kabiri mu gihe ngo kuri uyu wa gatatu naho iyo mikanga rizokora ikibazo co kwinonora imitsi bakamenyesha ko abo mu rwego rw'intwaza ngabo bazokora ivyo bibazo itariki icenda na cumi z'uku kwezi ico kibazo rero co kwinjira mu nzego z'igipolisi kikaba cakozwe mu gihugu cose mu ajyanye n'abakozi n'akazi abakozi bo mu kigo kivura indwara zo mu mutwe cyo mu kamenge senpeka bahurikiye muri sendika sinapa baragabisha ko bashobora guhagarika akazi mu gihe ibyo basaba bitotorega umuti imvo nyamukuru twebwe icya mbere cyari uko hahindutse ubutegetsi mugabo tukabona ko vyoba byabaye mu nzandiko gusa tutabona uwahashizwe mushasha ko yinjira mu biro kugira ngo atunganirize abakozi abakozi nabo bagaca babura uwo bitura kuko babona uwahahora yanseketeri munoma ahandi hariho irindi rinoma uwo musubirira mugabo tugaca bafata yuko uwo yahahora ataburenganzira gifise bwo gukora amadosiye manini manini y'abakozi canke y'ibitaro hari ibyo mufatira ko muvuga ati ibyo babiri ko birononekara muri iyi minsi hoba harashizweho umuyobozi mushasha akarorero gakomeye gose gisata ca kontabirite niho haca uburyo bwose iyi sosiyete ibiri kirakoresha twebwe twara tugize impungenge tubonye umuyobozi ahinduye aba umukozi yakorayo afitaniye kontara na SNPK hacasigarayo umustajere n'umujunariye haca twibaza mu nyuma uwo mustajere n'umujunariye ariko barakora ubu eswe ntibigirira neza ikigo rero hariho n'ibindi byinshi no babwira twarabonye nk'ubu baje gukora mu bitaro tumva ngo baronse kontra iyo kontra ntayo twigeze tubona ntituzi ingene yasinywe tuca tubona abantu binjira mu bitaro ngo baje gukora bakora isuku abo ntituzi n'ingene baje nico gituma twasaba rero uko hoba ibisikanya kugira ngo ibintu nk'ivyo ntibibandanye ko bava vyononera ikigo bikononera n'uwuje mushasha kuko azohava basanga musigaranye ingorane nyinshi ariko ivyo musaba barafise umuryango batwara w'abihebeye imana w'abafurera nibo babijejwe biraba umuryango w'abihebeye imana w'abafurera nibo ubiraba ni naco gituma twebwe mbere twari twituye ariko ingingo yo ushaka guhagarika akazi iza ubwa nyuma inyuma y'izindi ntambwe zitekanijwe n'amategeko agenda akazi hari izindi mwaciye ko kugira mushike kuri iyo kuvuga ko mugiye guhagarika akazi twandikiye urwego nshingwantwaro nibwo rwego rwarabishuye rwaratwishuye niko rwego rutwara ruri hejuru y'ubuyobozi bukuru bwa senipeka twaraduha inyishu itomoye ko ibyo biterekeye urwo rwego byerekeye abashiraho uwo mudiretere generale umuyobozi mukuru w'ico kigo aheruka kugenwa mu yandi mabanga avuga ahubwo ko abarongoye iyo sendika bariko binjira mu kazi k'umuryango w'abihebeye imana ujejwe ico kigo furera ipolite manirakiza amenyesha ko ibisikanya n'umuyobozi mushasha rizoba kuwa mirongo ibiri munyonyo nk'uko ingingo yafashwe n'utwara umuryango w'abafurera frere de la charite kw'isi ibivuga kubwiwe bwiwe iryo gabisha ryo guhagarika akazi ngo ntiryanakurikije ibisabwa n'amategeko tumukurikira iki bita puravido greve uyu muntu yitwa niyongere arungitse genda mwita ko ari wakirungitse kuko yakirungitse mu bisanzwe ku gatwe kiwe ntiyakirungitse ahawe uruhusha n'abakozi aserukira kuko ariko arongoye sendika ariko arongoye sendika mugabo nta nama yigeze asaba kugira akoranye abarongoye hanyuma ngo iyo preavi isohoke inama yabaye nagomba kandi akubwira yuko ibyo bintu bagize iminsi barabibujijwe n’ubutwara gutwara urwego nshingwantwaro kuri ibi bingene tubisanya abafurera ngaha ah, mu buyobozi bwa senepeka n'ukuri nibara ntibaraba jewe narahawe ayandi mabanga yo gutwara icyo bitara province no kuvuga akarere k'uburaya hama hari uwundi yagenywe yuko azonsubirira mugabo twebigere bigera tubanza kuraba byose yuko atagipfa muri uko kubisanya kuko uwo azoza ahora igitega ntituraronka n'uwundi tuhashira nanje bansabye yuko notenyenya gatoyi kuko hari ibindi bikorwa mbanza gukora na cyane cyane bijyanye n'imigambi twari turakore muri tama proje twebwe rero mu muryango w'iwacu turafundika yuko kubisanya bizoba itariki mirongo ibiri kwezi uwo rero nawe yakuye umuryango akaca awufata ari wasigaye avuga imwe n'abafurera babisanya atabatwara yobandanya canke agafata ikibanza kimukwiye nico no muhanura ikete riraheje gusohoka umukuru w'umuryango asaba yuko atawusubira novuga eh, kujya mu bitamuraba by'umuryango cyangwa ingene aha dutunganya ingeri tubisanye hano mu kuyozi rw'ikigo ikete rirabivuze ngaha neza yuko kubisajya bizoba itariki mirongo ibiri z'uku kwezi anasaba yuko uwo munsi nyene hoca na ca kigo ariko kirakora c'imishahara coca gihera kugira abakozi baronke imishahara yabo kandi nayo amategeko mashasha atangure gukorwa kuko byose arabizi ko amategeko asinye kuko arabi ikigo nawe yabisinye cyane hamwe nabo bafasha bafashanya eh, mu kugira novuga abagiye hamwe kugira ikigo gitangure ni ukuvuga we nyene udaserukira mu muryango musenyeri mukuru n'umushikiranganji nibo basinyijeho amategeko mashasha wowe kurafata urafata ingingo zitorohereza mu kurindira yuko musubirizwa kuko ngo uri urahindura nk'uwujejwe ibigega n'ibindi kugira kumbure niba hari ibyo bari gukurikirana bihagarare bizimangane umajejwe ibigega ni batatu none batatu hakaba hariho n'uri hejuru yabo umwe bita rufinanse abikurikirana ibyo wo kwica ibya yahinduwe mu bandi n'amakete amaze kwandikirwa makete yuko n'akazi yagahebye atonda uko yishakiye amakete ndashyira amaze kwandikirwa akaca atonda inyuma y'amasaha y'akazi ukabona araje saa kumi abandi bose batashe none saa kumi iyo abandi batashe co kuvura abagendana ingwara zo mu mutwe co mu Kamenge nkuko biri mu gwandiko rwasohowe n'ubuserukizi bw'abafurera Frere Dora Charité nayo abarundi amajana indwi na mirongo ibiri n'umunani bahora mu makambi y'impunzi ya ndutsa na mutsenderi mu gihugu cya tanzania nibo batahukanye gushaka kwabo kuri uyu wa kabiri nk'uko amakuru atangwa n'umuvugizi w'ubushikiranganji bw'umutekano abivuga pierre nkurikiye amenyesha ko abo bantu bagizwe n'imiryango amajana abiri na mirongo itanu n'umunani harimo abagabo amajana atatu na mirongo icenda n'umunani n'abagore amajana atatu na mirongo itatu amajana indwi na cumi n'umunani muri bo bakaba bava mu ntara ya Ruyigi umunani mu ntara ya Cankuzo babiri nabo bakaba ari abo mu ntara ya Karusi buraca bugacana ayandi mu magara y'abantu ucana ayandi y'amagara y'abantu yo kuri wa kabiri ituganirira ku bijyanye n'indwara y'uburire iri mu zititaweho bihagije muganga victor bucumi atwara umugambi w'igihugu jejwe izo ndwara atubwira ko ifata cyane cyane abantu badafise isuku ikakarira abana kandi ikinyegeza n'aho ifise imiti ngo iyo birashobora gutuma umuntu amugara amaso ido n'ido ni muri bucana ayandi y'amagara y'abantu na francine ndiho ku indwara y'uburire ni imwe mu ndwara z'amaso ishigwa mu mugwi w'indwara zititaweho bihagije muganga victor bucumi atwara umugambi w'igihugu ujejwe kurwanya izo ndwara avuga ko uburire ari indwara ya kera ariko abantu batamenyereye ni indwara y'amaso ikunda gufata abantu bafise imibereho idashemeye ni indwara iri mu zinyegeje abantu batazi iterwa n'umugera uwo mugera rero hariho imiti ngaha mu Burundi ngaha mu gihugu ushobora kuwuvura bitagoranye ziri mu ndwara z'abantu badakunda kwitaho amagara yabo ni ukuvuga yuko iri mu ndwara zicanye kandi n'ibintu by’ubukene abantu batagira amazi meza n'isabune muganga Victor Bucumi aratubwira bimwe mu bimenyetso byiyo ndwara y'uburire mu maso haraza utuntu utuntu tw'udukomere munsi y'ingohe hanyuma iyo itavuwe haragira n'igihe ingohe eh, zikava ko cyangwa zikaza zirakora aha ku mbonero eh, muri icyo gihe ingohe ziriko zirakora ku mbonero harashobora kugira n'igihe ijisho rigahuma rwose kandi rimaze guhuma nta wundi muti ntirisubira kubona umuntu aba ahejeje kuba uburire ni indwara yandukira umwana ariko aravuka ngo arashobora nawe nyine kuyandura muganga victor ubucumi arabisigura irandukira iyo ukoresheje ibintu uyirwaye akoresha aka gakoko kayitera eh, karakunda no kuba mu bihimba na cyane cyane ku bakenyezi ni ukuvuga ko umwana ari mu nda mu kuvuka arashobora kwandura ingwara itewe n'aka gakoko kitwa chlamydia trachomatis ari nacyo gituma kenshi abana bahejeje kuvuka aho bakirira abana bakunda kubashiramwo umuti mu maso kugira bakinge umwana ntahave yanduriye imigera mu maso indwara y'uburire ngo iravugwa ariko iyo bidakozwe kare umuntu arahuma iyo ndwara iravugwa neza cyane imiti bita antibiyotike Eh, niyo ayivura eh, kwa muganga kandi iyo miti iriho eh, gusa abajejwe amagara y'abantu bategerezwa kuyimenya kugira bamenye n'ukuntu batanga uwo muti ubu indwara zikunda kuboneka ni izigomba gusa n'iyo ariko si cyo kimwe hari indwara z'amaso zikunda gufata abana mbere n'abakuze hakazamwo ibirashi mu maso na zone murazi yuko kwa muganga baca bazivura ubwo nyene ariko iciyisangije nuko uko eh, itavuwe haragerega ijisho eh, rikatabagara hamwe no guhuma rihuma umuntu agacaba ikimuga muganga Victor Bucumi atwara uwo mugambi w'igihugu jeje indwara zititaweho bihagije akavuga ko abana bari mu bakarigwa n'indwara y'uburire ariko ngo iriko iratuzwa mu gihugu c'u Burundi tugushimire francine ndeho ku bwaya akaba ari ntungaha duciye aya makuru ndabashimire mwebwe mwese mwayakurikiranye nshimire kandi Se Hafine hakizimana yafashije mu buhinga bw'ibyuma jertrude mpawe nayo yabashikirije ndabasezere ndabipfuriza kubandanya mu ruranirwa